Tú misma te mientes buscándome a nadie más. Aunque busque, busque, no vas a encontrar a nadie Solo yo tengo la fórmula. De todo tu prohibido, yo soy el bandido que no te hace lío. Con nada, si quieres con otro, no te lo prohíbo. Pero sé que siempre vuelves a pagar Después de mí, después de mí, no hay nada mejor después de mí, después de mí. Te conformarás con cualquiera. Y ese será tu problema mente buscándome alguien más. Aunque busque, busque, no va a encontrar a nadie Solo yo tengo la fórmula. Yo mismo me miento buscándote a alguien más. Aunque busque, busque, yo no te voy a encontrar en nadie más. Solo tú tienes la fórmula. Pelea, pelea, celosa, a veces me bloquea. Quiero salirte en TikTok, que siempre tú me veas otra. No necesito cumple mi requisito cuando tú estás sola al Me solicito. Podrá estar conmigo, pero ninguno como yo, que le meta como Tú te sientes bien cabrona conmigo. El pegado me tiro, yo siempre le respondo, porque ese culito sabe que es mío. Le gustan los chicos malos y mi actitud. Si yo estoy con otra más y no puedo no tengo miedo de confesarle. Siempre que lo a una quiero que regreses tú. Después de mí, después de mí, no hay nada mejor después de mí, después de mí. Conformarás con cualquiera y ese será tu problema. Tú misma te mientes buscándome nadie más, aunque busque, busque no va uno en la gorra para, estoy en la cama, te hace blan y estas son.